radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudis a l'edició 483 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Binader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 483 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis. Avui molt poqueta gent. Avui només podem presentar amb molta alegria i amb molta il·lusió el nostre estimadíssim Revenendo Tecles. Què passa, guapo? I, pues sí, Isma, avui estem aquí mano a mano. Tot i que, tot i que tindrem suport Eh, eh, avui un programa molt especial, ara ho explicarem, i no podia faltar el suport de la Sadi que vindrà sí. de manera telemàtica, diguéssim. Sí, ens ha fet uns àudios però molt bé, una setmana més que vam tenir pausa, no? o sigui, sí. una, una vegada més que hem tingut una setmana de pausa, però bueno, avui no podíem fallar, un programa especial pel 8M, I tant, així que i tant. a fotre-li. Tu molt. què, tot bé o què? Jo tot bé, molt, molt fins a dalt de, de feina, però amb, amb moltes ganes de tirar endavant el programa, que crec que, que ha quedat molt bé. Ja veureu que donarem totes les convocatòries als països catalans de, de les manis del, del 8M i que, i que el dedicarem evident, evidentment a aquesta, a aquesta data i que venim carregades de música feminista, de música feta per dones i, i amb totes les ganes i amb, tot el, amb tota la intenció del món de, de que quedi un programazo, com, com no pot ser d'una altra forma. No n'hi ha cap dubte, no n'hi ha Clar cap dubte. Sí. Anem pel començament, després eh, en la primera cançó tindrem a la Sadi i els seus àdios, però començarem per la dedicatòria. Fot-li! El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la lluita feminista i més concretament a la jornada de lluita del 8 de març, Dia de les Dones Treballadores. El feminisme no ha d'aspirar a les engrunes que el feminisme institucional ofereix, sinó reclamar i lluitar pel pa i també per les roses. Deia Gramsci, el vell món mor, el nou triga a aparèixer i en aquest clar obscur sorgeixen els monstres. Quan veiem que la batalla pel control dels recursos ens durà a noves guerres imperialistes, a seguir cada dia treballant més per viure pitjor, a veure com el planeta arriba a límits dels quals ni en podem imaginar les conseqüències que apareixeran o més aviat es treuen les caretes als mostres que faran la feina bruta del capital hem normalitzat una massacre televisada, de la mateixa manera que hem normalitzat que els feixistes que van enterrar les nostres avantpassades en fosses comunes que les van deixar a la presó i en la misèria, avui dia puguin fer política en nom de la democràcia i que es posin a la boca la paraula llibertat. Els mateixos que no qüestionen un sistema que arrabassa amb tot allò que se li posa al davant, s'autoproclamen com a solució de l'amenaça dretana. Ells, els que van trinxar els serveis públics per rescatar els bancs, els que han aprovat lleis contra la lluita popular que ha portat milers de persones a passar per judicis, multes o infiltracions policials... Els que han donat via lliure a les empreses perquè explotin fins a l'última gota d'energia a canvi de sous de misèria, perquè ens robin fins a l'últim cèntim per tenir un sostre on viure, els que han disparat a sang freda qui intentava fugir de la misèria travessant el mar i els que han venut la terra al projecte especulatiu més suculent. En aquesta cruïlla històrica, el capitalisme lluita per sobreviure i empitjorarà la vida del conjunt de les classes populars del món. Els governs progressistes, entre cometes, podran repartir un, unes molles, però mentre uns acumulen molt a costa de la majoria, aquestes molles, i menys encara ara, enmig de crisis encadenades i múltiples, no seran per tothom. Nosaltres hem de decidir si volem que el capitalisme patriarcal i colonial continuï d'una manera o altra o bé decidir si volem lluitar per quedar-nos tot el pastís i repartir-lo entre totes de manera justa. Des del moviment feminista reivindiquem la necessitat d'autoorganitzar-nos, de prendre nosaltres la paraula, l'acció i el carrer, de construir entre totes allò que és per a totes i de lluitar totes per allò que no ens afecti personalment també perquè, per molt que se n'aprofitin, tot allò que s'ha aconseguit ha estat únicament gràcies a la major mobilització feminista que s'ha realitzat en dècades. La història ens ha ensenyat també que fins i tot en les condicions de repressió més dura hi ha espai a la resistència, a la lluita i a la des desobediència que acceptar les regles del joc de qui ens mana només serveix per desactivar-nos, dividir-nos i conduir-nos cap a allò que no pugui fer tremolar el taulell. Volem el pa i volem les roses, i les volem per a totes. I serà, entre totes, com construirem una alternativa que no, ens, no es conformi amb menys que la plena llibertat. Una alternativa política que obri escletxes, que s'organitzi millor cada cop, que faci encara més gran les escletxes i encara més gran la nostra trinxera per poder canviar el món per complet. El que acabeu d'escoltar és el manifest de les entitats feministes i anticapitalistes dels països catalans, extret de l'article el feminisme no ha vingut a repartir ingrunes. Volem pa i roses per a totes. Extret de la revista Catarsis del 4 de març del 2024. Des del Pim Pam Pum tot el nostre suport a la lluita feminista, perquè sense les dones no hi ha revolució. De la misèria a la ràbia i de la ràbia a la lluita. Podeu seguir amb els hashtags a les xarxes, amb hashtag 8M i hashtag feminisanticapis ppcc. Exacte. Molt bé, doncs eh, després d'aquesta dedicatòria, com no podia ser d'una altra forma sent avui eh, el dia que és 7 de, 7 de març, a continuació us passem a detallar les diferents convocatòries de manifestacions als països catalans. El 7 de març, a Reus, a les 8 del vespre, al passeig Mata. A Sort, a les 7 del vespre també, plaça Major. A Terrassa, a les 7 i mitja, als Ferrocates de la Generalitat, eh, de Terrassa, Rambla. A Vallgorgina, eh, a les 7, a la plaça de la Vila. El 8M, al Gemassí, a partir de les 7 i mitja a la plaça Organista Cabanilles. També demà 8M, a Barberà del Vallès a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. A Barcelona al Clot a les 3 de la tarda a la plaça del Mercat. A Barcelona a Gràcia a les 4 de la tarda, plaça del Nord. A Barcelona, Poble Nou, a les 3 i mitja, a Ronda del Casino. A Castelló de la Plana, a les 12 del migdia, plaça Naviolant. A Granollers, a les 6 i mitja de la tarda, a la plaça de la Corona. A la Seu d'Urgell, a les 8 del vespre, a la plaça dels Jutjats. A Manresa, a les 7 de la tarda, a la Ben Plantada. A Mollà, a les 7 i mitja, dos quarts de 8, a la plaça Sant Sebastià. A Rubí, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça del Mercat Municipal. A Sabadell, a les 6 de la tarda, als Ferrocates de la Creu Alta. A Sagunt, a les 6 i mitja, a l'Ajuntament de Sagunt. A Sant Cugat, del Vallès a les 6 de la tarda també plaça Lluís Millet. A Sort, a les 6 de la tarda a la plaça Major. A Tarragona, a les 12 del migdia, plaça Imperial Tarraco. A Tortosa, a les 7 de la tarda a la plaça Barcelona. A València, a les 5 i mitja de la tarda, al CIE de Sapadors. A Vic, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Estació. I per últim, a Xàtiva, a les 7 de la tarda, al, a la Casa de les Dones. Que ningú es quedi a casa, clar que sí. Molt bé, doncs eh, després de, de la dedicatòria i de, i de les convocatòries pel, pel 8M d'enguany, de, anem a, a la bona música combativa. Ara sí que, que arribarà la, la Sadi, que, que no està aquí present, que l'estem trobant ja a faltar, però que, que creiem que ens està escoltant, segur que ens està escoltant, i, i que... Està treballant, però amb una mica de sort li hauran deixat posar la ràdio, no? I tant, i tant. I amb això doncs, eh, anem amb la Sadi a veure, a veure com comença aquesta edició 483. Sadi, què tal? Hola, saludos al l'estudi des de l'oficina de Calasadi. Avui això no puc estar per feina, però igualment hem fet cosetes a casa perquè pugui sortir el programa especial 8 de març. I res, m'estreno amb els àudios a veure com surt això. Eh, començo. Començo si el Lisma no m'ha dit cap mentida. <laughs> Eh, començo ronda, començo eh, amb la primera i us vinc amb, amb, la, amb el grup de rap Ira, que és un grup de rap de Madrid, Madrid, eh, i és un grup, bueno, eh, rap clàssic o mm, rap duro i rap així com mezclita, és un grup jove, eh, d'aquests que ens agraden també que fan, fan bona teca, i, i la cançó és En eh, la boca del lobo, que és una cançó del primer àlbum del 2016 i bueno, doncs un tema amb això, amb crítica feminista eh, on parla de, del que se'ns s'espera de nosaltres com a dones des de la societat i el que no ens dona la, la gana tampoc de fer i, i res, espero que us agradi molt el primer temita especial 8 de març Eh, ira en la boca del lobo, dale a las teclas Ricky que suene la primera. Vamos. En la boca del lobo, eh. Esto dice así. Esto dice futuro precario, descendencia obligatoria. Reproducete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia. Guarda tus modales, aprende a coserte. La cena preparada, soy una excelente mujer. Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed. Y educada hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto. Siempre empeñada en que tienes algo que decir. Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo. Quítate esos pelos que no sé lo que pareces. Desde luego una mujer no parece un mequetrefe. Te mereces que te lo diga un macho men. Si quieres mis respetos, dejas y gilipolleces. Y no te quiero gorda, eh, recuérdalo. Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca. Trastorno alimenticio, llamada de atención. Controlen a sus hijas que se meten en la boca de vestir saca lo peor de mí. Soy un pecador y no me puedo resistir. Que quiero que te pongas eso solo para mí. Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir. Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa. De guasa, es que encima vengas a por mí. Solo me hace reír ese puñado de amenazas. La vida ha sido así desde que el mundo es mundo. Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj. Escúchame, no cambiaremos ni un segundo porque tocamos cima gracias a tu explotación. Valiente caballero, gentil y protector. Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas. De cara a la calle saca siempre lo mejor. De puertas para adentro, deja claro quién manda. La calle para ti, ahora empieza a cumplir Marca tu territorio, muestra tu porvenir. Abre bien las piernas cuando estés sentado. Ninguna mujer se siente cómoda en tu espacio. lo que llamas natural se llama patriarcado. Sistema estructural que te otorga ser el amo. Si te quieren medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria. Hablando de moral, no es instinto natural. Los educan para violar, luego no hables de mi honra. Que el largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda. No hace falta que me esconda. escrito a lo largo de la historia. El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria. Va de sentimental o más bien de semental. Encima te dirán que tienes buena oratoria. Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión no es principal. No somos un anuncio ni un objeto sexual. Guarda tu piropo para aquel que le interese. No permito más abuso, le pesa a quien le pese. Fuego al mar. amb la Sari en la oh, primera yeah. ronda, eh? Molt bon bé. flow, bon flow, bones rimes i, i bones bases, les que ens ha ofert la, la Sadi, que avui no la podem tenir aquí, però que, que, que la veritat és que ens ha fet un, un gran favor amb aquests àudios també ben parits, com, com de vegades ens ha fet també el Manolo, que avui tampoc pot estar, ni l'Eric, ni el Pou, sí. ni, la, ni la Noe. Ens han deixat aquí solets, Isma, què passa? Doncs pues sí, ens han deixat solets, però bueno, no passa res. Amb això dels àudios és una alternativa que, que et salve, eh? et salve, la veritat. Avui la, la Sadi eh, no tenia altres mitjans, mm, com que va ser com una mica improvisat, els àudios són gravats amb el mòbil, crec. Ja. I tot i així... No, no, de lujo. Palante, de lujo. Sí, de lujo. I tant. Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Sadi. Seguim amb, seguim amb més música combativa. Estem, estem encetant aquesta edició, estem en primera ronda. I em sembla que la següent la vaig jo. Amb què comences, Isma? Mira, començo amb roba estesa. Sí, ja, ja les coneixem aquí una miqueta, eh, la revistes. Eh? Aquestes estan on fire, no? Han tret, sí. han tret nou treball, em eh, sembla. Eh, efectivament. Fa molt poquet, fa molt poquet. Banda del Camp de Tarragona van ser la primera banda de dones i identitats dissidents del circuit festiu dels països catalans. El compromís social en les lletres de les seves cançons i la fusió de músiques mediterrània tradicional, rock, i, i pop electrònic sumat a la força dels seus directes són elements que fan que el públic participi d'una experiència col·lectiva d'alliberament i de reivindicació feminista i LGTBIQ+. Ells són Alba a les percussions, Anna al baix, Clara a l'acordió, Clàudia al violí, Neus a la guitarra i Gemma a la veu us portem un tema extret del seu darrer llarga durada titulat De lo bo, lo millor, que va sortir el passat 29 de febrer. De lo bo, lo millor és un homenatge a les coses quotidianes, al allò personal és polític de New York Radical Woman, al que ens relacionem i la celebració de les nostres realitats LGTBIQ+. Són 11 cançons i la que escoltareu a continuació és una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que sempre que no pot venir Ole. li dedico una cançó i li envio un fort patinet, un fort patonet o el que faci falta, un temazo que porta com a títol de estàs acatant. Foli, Riqui! Eh, senyor, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo, lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis. Anem de desacatant. Eh, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo, lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis. Vas a un un en mà, ungles tallades, no em deixa que tant. Anem baixant cap a l'infer que hi ha una festa de mamarratxes que aquí dels són insurrectes. Aquest sarau de xules imperfectes, venim dels marges, ens agrada rambar, bar, bar, el cos de l'altre. Bala perduda, eh, ningú t'ha demanat l'opinió, servim de lo bo, lo millor, quan estem de fangueu amb les amigues. mis amiguis. Calma, ofensiva, ràbia, tendre, romanticisme, enfadat. Bulles punxegudes amb els somriures afilats. Deixem relats cars, relats cars era el tema de, de Sacatán, de, des de, des de l'LP, de lo bo, lo millor, eren roba estesa, cada cop tiren més cap a l'electrònica, aquesta sí, gent, eh? Sí, sí, sí. Els, bueno. hi va, els hi va la ballaruca. Sí. Bueno, és veritat que van començar com molt més folk i han, mm. han anat transitant cap a, cap a aquesta banda, no? I, bueno, pues, si, és, si és el que els hi mola, amb ells pues, està, està, I està genial. I al públic segur que li encanta també. Sí, sí, també és veritat que és, un, és, el, és l'estil musical que està, que està patant tu més. No? Jo els vaig veure, les vaig veure a, a Terrassa, en sembla, no sé si era una festa major o què, i, i doni dos, estava la plaça de l'església... Eh, en directe són un pepinaco. Va, bueno, i... Tot ple, i, i això que plovia, però tot i així la penya donant-ho tot increïble. Sí, sí, és, és, és una de les grans bandes que tenim aquí als Països Catalans a dia d'avui. Clar que sí, fantàstiques, les roba estesa, continuem en primera ronda, però ja s'acaba perquè arriba el mestre Tecles per rebentar-ho tot. Amb jo, què? Jo ara començo amb la meva seccioneta de Foli Seitan! Fotem-li! Fotem Totis! Uh. <laughs> en aquesta ocasió us presento una banda alemany, alemana, alemany, alemanya, no s'hauria de dir? Alemana. Sí? banda. o, o Alemanya. Alemanya és el país i alemanys o alemanyes, eh, és veritat, Alemanya. Van Alemanya, ah. diria sí. jo. Alemanes en, en, és en castellà. castellà. Correcte, sí. bueno, Alemanya. De per allà, de van d'Alemanya, d'Alemanya. <laughs> Es diuen Verge, amb ve alta, o Verge, o Verge, no sé com es Verge Santa al Pirineu. Verge Santa. <laughs> I extret del seu disc del 2015, Vorums di Simflut, que, <clears throat> que no us diré què vol dir perquè ho he buscat, però se m'ha marxat la pàgina i no ho tornaré a buscar ara. I no, i no passarà us això. Us porto la cançó que es diu 10,000 Tranen, que vol dir 10.000 llàgrimes. Nine, nine, nine, nine! I 10.000 llàgrimes que sent una cançó de la secció Felicitant Foli, eh, com us podeu imaginar, són llàgrimes pel... pel... És una cançó en favor del dret dels animals, per resumir-ho una miqueta. I ja veureu que és rap en alemany Olé. i sona una passada, la veritat. A veure què us sembla a vosaltres. Som-hi! ist, dass wir schweigen und uns den Tatsachen beugen, betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg, euch etwas stärker zu fühlen und die Natur zu regieren in eurer engen und bescheidenen schon zugrunde Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch die Welt zehntausend Tränen weint, es ist euch egal. Ihr wollt's nicht bottom Bueno, bueno, bueno... Suaveta, per començar. Hi havia però... moltes llàgrimes i, per tant, la cançó no podia ser en, en, en ascendent, podríem dir. En... Sí, no era en, en to major. En to no? major era, era, era, era bastant menor el to, però... Però la música molt emotiva i, i la lletra també... Bueno, l'hem sí. buscada fora de micro, l'hem mirat i, i també força emotiva. Sí, clar, acaba sí. dient... Bueno, una part de la lletra és per exemple, i encara que el món plori 10.000 vegades, no t'importa, no vols veure-ho i ho deixes passar parlant de la, la crueltat, no? dels animals mm. que es maten, la caça, el... les barbaritats que es fan amb els sí. animals, sí, sí. sigui per l'alimentació, per, per lo que sigui. Macrogranges, etc. Que sí. tots ho veiem, està allí, ho tenim davant, ho però, sap però i... fem com, com que no ens no... importa o com que no ho veiem o com... no sé. Tot, totes ho sabem i, i la majoria no fem res. I és, és, és així de cru, és així de, de dur. Eren Verge, Berga, amb la cançó 10.000 tranen, 10.000 llàgrimes. llàgrimes. Molt bé, molt bé, doncs amb, amb aquestes 10.000 llàgrimes s'acaba aquesta primera ronda. Anem amb, amb la segona de la mà de la Sadi, a veure, a veure què ens explica. Molt bé, doncs segona ronda, si tot va com, com s'espera, espera, i jo ara vinc amb Caos Urbano, un temita de caos urbano de, mm, pues no sé si es el último álbum, eh, que es el Más vivos que muertos, del 2017, si no me equivoco. Y pues mira, un temón que me encanta, me amb, amb molta, molta energía, que está el llegint que es un tema que está inspirado en el Back to Black de Daimi Amy Winehouse i bueno, ho van fer així, de, de fet la melodia, si us fixeu, eh, és, és, és com una adaptació a la, a la cançó, eh, portada al punk rock, i m'ha fet molta il·lusió <laughs> veure això perquè, bueno, és, de fet, la cançó és un homenatge a, a totes les dones eh, independents, dones amb empenta, i, i era una, també una, una oportunitat de fer un homenatge a la Amy, eh, per tota la feina que va fer en el paradigma de la música i, i, bueno, i això m'agrada molt. Eh, també un tema que parla doncs, d'això, doncs, del que és ser dona eh, i, i també un, una manera important de recordar mm, que el feminisme sense els homes tampoc té res a fer i molt, molt xulo que, que això que recordem que sense, sense els homes i sense les dones no hi ha revolució, que és important que els homes estiguin conscienciats en la teoria i en la pràctica, eh, i, i això, que m'encanta, que, que formem part, part tots, tots junts d'aquesta lluita, i, i res. Mm, Caos Urbano, Ella no tiene dueño, eh, espero, espero que us agradi, no sé si l'haureu punxat aquí al programa, em sembla que no, Así que, re, follicaña, dale duro y teclas. Caos Urbano, ella no tiene dueño. de nhi quina presentació que ens ha deixat la, la Sadi. Per cert, no havia sonat encara. No havia sonat, ho hem buscat i no havia sonat. Primera vegada que, que sona aquest temazo de, de, de Caos Urbano aquí al Pim Pam Pum. I també ens ha deixat clar que el llibre d'estil la Sadi cada programa pensa reventar-lo sí. a patades. Sí, sí, sí, ha entrat... Ha entrat Caos ahí, Urbano a la segona ronda. segona ronda ens ha deixat una mica esturades. <laughs> Haurem de fer un eh, canvi de registre, Savi, però... però no passa res. A gusto, eh? A gusto. <laughs> en Pou estaria orgullós. I en Manol Aken també. <laughs> vale, pues si, si seguim... I el a Pollastre, hòstia, també. Si seguim encara més endavant, eh, anem ara amb la, amb la meva segona ronda, Tu sí que vas seguir una mica el, jo el llibre sí, d'estil, de moment? Sí, de moment sí, de moment la cosa flueix. Avui, avui crec que no me surto gaire de, de la Escolta, línia. Escolta, però estic veient aquí que portes un bombazo, no? Clar, clar. Bueno, anem... Mm, sortim a guanyar, sempre sortim a guanyar. Són les testarudes, les nostres col·legues que, que s'estan menjant al món, literalment. Banda de Riggy, Rocksteady i Ska, integrada per nou donasses, elles són Martina a la bateria, Jana al baix, Judit a les tecles, substituïda recentment per la Sílvia, Judit Gispert a la guitarra, Júlia al trombó, i els cors, Eli al saxo tenor, Amaya al saxo alt, Laura a la trompeta i els cors i Núria a les veus. Les testarudes interpreten clàssics de tota la vida i tributen a dones que les inspiren. Des de la seva Live Studio Session número 2, enregistrada a Sutrack Records a Barna, es tracta d'un mashup, una combinació de dos cançons. En aquest cas, Debcat Byron, Lee and the Dragonairs amb, les, amb totes vostès, les testarudes i el seu Dance With Me and What A Day. Posa-me-la, Ricky! Ricky! Uau, les testarudes, mare meva. Mare meva, mare meva. Testarudes, amb aquest Dance With Me and What A Day, versionasses de Epcat i Byron Lee and the Dragoners. I, bueno, i la veritat és que en tenen ja quatre d'aquestes Live Studio Session. Hòstia, eh, quatre ja, eh? Sí, nosaltres n'hem posat ja la primera i la segona, seguirem desgranant-les una a una perquè tenen una versionassa també de Madness, espectacular, del tema Madness, si no estic equivocat, que també també també vindrà, també vindrà. I tant. De moment totes són versions i remixos, eh? Sí. Ella... Encara no s'arrenquen amb algun tema propi. No, jo crec que de moment estan, estan bé fent això, els motiva a fer això i, i, i com que els motiva és... És, és... és el que fan en directe i ara tenen el que fan en directe gravat. I és... Exactament, exactament. Està, està bé. Sí, a més, com a carta de presentació també, perquè la gent ho pugui escoltar i digui, sí. hòstia, doncs les vull anar a veure, no? I, I després fan això, efectivament. Si a més ho fan en forma de, de mashup, de, de combinació de dos temes... Lo de les cançons guai. pròpies hi arribarà, que total sí. la banda acaba de, de néixer, com Correcte, aquest que diu. tenen clar. uns mesos només sí, sí, no? de, sí. de trajectòria, i, i ja, fan, ja ho fan així. I déu nhi i déu nhi com sonen, tu. Sí, a més, pues mira, va, ha, ha hagut de, de saltar la, la, la noia que estava a les sí, tecles... Sí, ho vaig veure a les xarxes, que, que un, una ho havia de deixar... La i... Judit, la Judit va, va haver de, de saltar i la substituït la Sílvia, i... Però ràpid, també. Sí, sí, a més, bueno, totes dues molt màquines, com, com la resta a nivell musical, bueno, ja, ja les acabo d'escoltar, són, són unes eminències. I molt bé, ens encanta portar les testarudes, són unes col·legues ben parides, clar que sí. Molt bé, ara us volem informar del Festival Benèfic i Solidari Dona i Punk, on els beneficis aniran destinats a l'associació Elia, contra les violències de gènere. El 9 de març, a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, actuaran Aquelarre, Abiertas hasta el amanecer, Cao Macabra, Las Santas i Cinta Islante. Se viene Bola Zarrangano, clar que sí. No hi falteu. L'Elia té una sala? L'Èlia té una sala, però... No, no m'havia explicat. <laughs> doncs, es veu que sí, i es veu que està ben, ben guapa allà, allà a Sant Feliu a Sant de Feliu. Bolazo, eh? Bolazo. A Las Vegas, a la sala de Las Vegas, clar que sí. A que l'arre des de... Des de... Des de Tenerife. les Canàries, des de Tisnerifo. Abiertas que, hasta que... el amanecer, Cau Macabra, Les Santas i Cinta Islante, déu nhi o sigui, és un autèntic dream team de, de, de bandes de, de dones doncs per una associació eh, contra la violència de gènere en, en el marc també d'aquest 8 que avui estem dedicant el programa a, la, a la jornada de lluita del 8 Dia de les Dones Treballadores i, i la veritat és que no, no podíem fer una altra cosa que, que difondre aquest acte. I tant. Més música combativa, més segona ronda, però ara per acabar arriba el mestre Tecles. Amb què, bonic? Doncs mireu, porto una cosa que... A veure, a veure com ho explico. Jo, això que ara us presentaré, fa moltes setmanes que ho tinc a la, a la parrilla de salida, no?, que es diu, però per una cosa o una altra pues doncs, no, no acaba de sonar i sona avui. Mireu, es diu... A les xarxes la podeu trobar com a Pollo K, Pollo K. Que, que ve de Pollo Quemao, també la podeu trobar amb, amb alguna xarxa es diu Pollo K, tot junt, i en altres es diu Pollo Quemao. I ara s'ha canviat el nom a Tamara Racero, Aquí hi ha una història al darrere. Ah, això potser ja us comença a sonar, no? <laughs> que consti que jo, abans de, abans de saber que es deia Tamara Rasero... Ho fa constar, eh? <laughs> jo ja la tenia fitxada. Sí, sí. Perquè és de Santaco, el poble on estic vivint, la ciutat on estic vivint jo ara, de Santa Coloma de Gramenet, i, i la qüestió és que abans de que jo la pogués portar aquí el pim-pam-pum, em, em mm, vaig donar compte que la xavala va fer els càstings per entrar a Eufòria, va ser seleccionada... Va fitxar, eh? Per entrar a Eufòria. Flipa. Ha estat a Eufòria. Flipa. I, per desgràcia, va ser a, a, la, a la primera gala que va haver aquesta setmana passada, no sé quan va ser, a la primera gala van eliminar a dos persones i un noi i una noia que, que era, era ella, per desgràcia. No sé jo, eh, si és per desgràcia. Bueno, a veure, si, si segueixes endavant allí, en, en, potser no és el teu rotllo, encara que no sigui el teu rotllo, però em pots treure, treure Reddit com Publi, mitjans, sí, segur, et graven un disc, segur, segur. no? et treuen bolos, mm. amb molta penya, i després ja si no t'agrada aquest rotllo, doncs, després vas per la... Bueno, jo ho trobo bé, jo ho trobo sí. bé. Si tens una veu assa com per entrar a Eufòria, perquè no entres a Eufòria no, si no, no tens no, una veu assa... Per suposat. Doncs això, Pollo K o Tamara Rasero, amb la col·labora de X, però X amb Y, que no és la Laura X yeah. que havíem portat alguna vegada. Sinó no que confonem. És, és, un, és un altre, és un, és un noi, aquest X. Doncs aquests dos maquinotes han fet una cançó, van fer una cançó que es diu Freedom, una mica així... Rigi... No, no el mateix Rigi que de les testarudes, sinó un altre, un altre... rotllo, però, però bueno, aquella onda també. Per allí... Rigui podríem dir, no? Per allà van. Per... Sí. Pollo K amb el seu temacle Freedom, som -hi. andando sin parar. Esta base de verdad, dime que no quiere bailar. Y es que cada vez que tú me miras, me siento rico contigo, ya perdió la zapatilla. Y es que el camino es largo, así que mientras tanto voy quemando ramas. Ya pasa otro día, levanta de la cama, levanta de la cama empieza a vivir. camino más ligero. Voy sin pelo en el tintero, dejo atrás el pasado, ya no remuevo la avispero. Fuera un sol radiante y me levanto como nuevo, mirando fijo al espejo diciéndome, lo que puedo, sin saber cómo llevo esto de producir y cantar. Solo sé que pillo el mic, me siento free y eso me encanta. Solas con Satanás, le digo que no quiero pactar. Me creo mi propio cielo, sigo mi instinto y repito mis propios mantras. Así que keep walking de la music y junkies. Yo soy feliz como cuando escucho a la orilla con el killing me softly with this fucking song. A veces sin ton ni son. Hago rap for pleasure, libero mi lado más salvaje sobre este ritmo. Todo empezó cuando empecé a tener fe en mí. Dejé la negativity bajo tierra de sin Aquí hay tanto talento que ni siquiera logramos controlar. Lo siento por ti, pero nuestro fuego interior no se puede domar, así que. Vamos a alcanzar todos los sueños al compás de este ritmo. Quiero más, quiero querer con libertad. ja ho dèiem, no? Fa, fa el que vol amb la veu aquesta, aquesta xavala, no? Home, Déu-n'hi-do, Pollo K, brutal, quin, quin dab, quin eh? quin... Directe des del barri de Singerlin, de Santa Coloma de Gramenet. Amb X. Amb X. Quin flow, a més, tio, entre, entre, tot, entre, tot, entre totes dues quedava guapíssima, quedava guapíssima la base, la, la lletra ben posada i les veus magnífiques, magnífiques. Que guai que penya de, de barri, amb actitud de barri, hagi entrat allí a Eufòria, ni que sigui només sí, sí. la primera ronda, però allí a expropiar recursos de, sí. de la Corpo. Expropiense! Sí. <laughs> Molt bé, fantàstica el temazo de Mestre Tecles amb, amb Pollo K i X, i, I seguim amb més música combativa. Recordeu que esteu a l'edició 483, que ens fem molt grans i que avui és especial 8 tema. I ara em sembla que és el torn de la, de la mestra Sadi, que, que obre la tercera ronda. Sadi, què portes? Vamos, pues tercera ronda del programa i jo ara entro ja amb una mica més de ritme. Vinc amb Tongo, que és una banda també de Madrid, i aquesta és una banda, són nou, 8 o 9 integrants i aquí ja ens anem al, al Latin, <laughs> Latin Fusion. Eh, bueno, és música barreja el latin, el rock, el jazz, el flamenc, una mica d'aquests ritmes latins amb el rock. I, i bueno, doncs ho tot també amb lletres compromeses, així que pues, que mejor, no? Anaquetcas, eh, la que esta aquesta es una cumbia, una buena cumbia guarichera y i un missatge molt furioso, però amb molt de ritmito. que, bueno, la cançó es diu Machirulo escondete así que nada, Machirulos esconderos que llega a Tongo. <laughs> Dale caña, Ricky. se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que invite este sistema feroz. quina Ballaruca. Pedazo de himne, pedazo de tema sarrangano per la vena, espectacular Tongo i aquest Machirulo escondete presentat de manera brillant per la nostra amiga Sadi. Molt guai, molt guai. La veritat és que un, un himne que no podia faltar en, un, en una edició especial pel 8 tema, aquest Machiruro Escondate de, de Tongo, Tongo, des de Madrid, i, i amb tota la intenció, amb, bueno, a mi la veritat és que és una cançó que li tinc predilecció, eh, ja no, no només pel és, ritme... És el teu rotllo, és el sí, teu rotllo sí, també. Sí, sí, sí. A més també fa tot el, tot el speech, tot el, tot el discurs diguem enmig de la cançó que és, és piel de gallina i, i, bueno, i, i l'estribillo, la, la tornada és, és inconfusible amb, amb una veu molt ben posada, música ben cuidada és, bueno, de dalt a baix és un 100% <laughs> molt guapa, molt I, guapa i, i s'ha petat el llibre d'estil amb alevosia, eh? Sí, perquè, sí, sí, no, perquè no. tenia una cúmbia per Pod ficar-la... Podria, haver, podria fet altra, altra cosa la Sadi, però ella ha decidit que avui li suava el xotxo pues, eh, llibre d'estil i em sembla, em sembla molt raonable, clar que sí. Reajustado, clar que sí. Clar que sí. Reajustau. molt bé, pues... Falco, Falco una cunya abans de continuar. Vinga, va, Falca mala. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I en realitat gairebé a tot arreu on, on vulgueu, si ens demaneu, allà hi serem. Que sense voler ens trobeu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. fins i tot pel carrer eh, ens podeu dir i, i ho fem, eh? Ho fem. Venim encantades, clar que sí. Ens agrada fer programes i, i allà on sigui encara millor. I tant, i d'aquí poc començarem a fer on-tours Sí. Com si no hi hagués un demà. Sí, alguna cosa farem, alguna cosa farem. <laughs> bueno, s'està coent, s'està coient, s'està coient. El 500 que, que, que apunta a l'octubre d'aquest any. Apunta al 19 d'octubre, però encara sí. no ho sabem segur. Sí, I hi haurà sí. on tours que tampoc no estan tancats, però també... S'està fent feina, sí, clar sí, que sí. sí. Volem, volem arribar ben, ben fortes i ben decidides a aquest programa 500, que ens fa molta il·lusió i, i segur, que, segur que entre totes ho farem possible. Molt bé, doncs després d'aquest de, temazo de, de la Sadi i d'aquesta falca ben tirada pel tecles, no marxem de Madrid, que és on, on ens tenien les Tongo, perquè arriben les Brutus Doctor, que és una banda madrilenya de que, punk folk. Que sembla de gallega, però són madrilenyes, no? Mm, sembla, però, però són de Madrid. Sí, sí, fan punk folk i es van formar fa més d'una dècada. És una, és una penya que, que està encapçalada per la Rebe a la batera Xipla a la gaita, Irene a les veus, Miki al baix, Pablo a la guitarra i Lorena al violí. Posicionades com una banda compromesa i musicalment transgressora, les seves lletres contenen un clar missatge politico social denunciant el maltractament a que les més desafavorides es veuen sotmeses a causa de l'abús d'autoritat. Us portem un tema a igual que, el, igual que el de l'Estongo, del seu àlbum Como Piedras, del 2023, el qual, a més de la veu de la, de la Irene, també podreu escoltar com canten de manera brillant la Revi i la Lorena. Us deixem amb Brutus Daughter i el seu tema La Plaga. Endolla-la! Do it yourself? Oh, no. sí. <laughs> Trotters, hòstia, han canviat cantant, però però no ho acusa la, no, la banda, no, no. Eh, en absolut, en absolut. La veritat és que la, la Irene ho fa, ho fa espectacular a, la, bueno, a les De fet, veus. no sé si això és, és, noveta, és nou. És, o sigui, és amb la nova cantant, no? Entenem? És amb la nova cantant, és amb la Irene i és des del Como Piedras del, de l'any passat, però crec que va sortir a finals, vull dir que no tampoc té massa, massa mhm. temps. Mm -hmm Bueno, temazo, La Plaga, amb Brutus Daughter, aquí fent les delícies eh, amb, amb, amb aquest tema zarranga, no. La veritat és que jo quan penso en programes especials pel vuitema, mm, un dels grups que primer em ve al cap és Brutus Daughter. Tinc clar que alguna cosa tenen bona, de, a nivell de lletres, a nivell de música... Bueno, yeah. eh, és un tiro fijo. És, tiro fijo, és un, sí, és un grup sí, sí, que, que li tenim una estima per especial. Per 8M o per... O per qualsevol altre. Per, per qualsevol sí, altre. Eh? Sí, sí, sí, sí. sí. De fet, d'aquest Como Piedras, crec que ja, ja hem portat un parell de temes i crec que aquest ja és el tercer i seguirem portant. De fet, tu estàs bastant abonat a Brutus Dotes. Em mola, em mola, em mola, em mola, molt el projecte, però eh, més enllà de, de, que, de que personalment que no és que les conegui, eh, però que eh, tinc com simpatia per, per les persones que, que estan a la banda, tot el projecte de, de música compromesa violenta, transgressora, eh, amb missatge polític o social etc. Bueno, pues em sembla, no, és que em quan, sembla d'allò més guapo. Quan una banda destila això és el que, és lo que mm. t'atreu, no? La Rebe va passar per la Punky Dona, vull dir que són, són moltes coses que al final ens apropen. I és, I és, tant. Brutus Doctor és un odinoi aquí al Pim Pam Pum. És a, un... a mi em passa amb les bandes que, que tenen alguna cançó que parlen de la secció felicitat, no? que Clar, parlen de veganisme o d'alguna cosa així, Ep, no, clar, se m'aixequen les orelles sí, i sí, dius, sí. anem, a, anem, a, anem a veure... Facin el que facin, allà, allà anirem a qatar ho clar que sí. Molt bé. També, eh, abans de continuar amb la música i alguna que altra seccionassa que vindrà a continuació, avui també volíem tenir un record ben especial per, el, per la gent i pel centre social La Cosa Nostra de Castelló, que fa pocs dies van patir un atac per part de l'escòria feixista. Des del Pim Pam Pum tot el nostre suport, òbviament, contra el feixisme, ni un pas enrere. No passaran. No passaran. I tant, i tant. Bueno, és, és, és una puta vergonya el que ha passat aquí, eh? O sigui, és, és, eh, em sembla que són les festes de la Madalena, ¿vale? hi havia, hi havia com actes previs, eh, hi havia policia, perquè ja se sabia que estava la gent del casal i hi havia mm, grups feixistes nazis, hi havia mm. la policia, i el que va passar és que la policia va sortir, van entrar els feixistes, van atonyinar van entrar una vintena d'encaputxats i van amb, amb bats de béisbol, amb barres de ferro, etc etc. van atonyinar tot el que se li va passar pel davant, a un nano de 32 anys l'han deixat a la sí. i, i, i immediatament després de l'atac el que va passar és que va entrar la PASMA per aturar la possible reacció dels antifeixistes i deixar marxar de manera impune els feixistes. Maleïts, maleïts sigueu. Maleïts I, sigueu. I, i escolta, i tinc, Puta policia. I tinc entès que no només això, que que ja és greu, sinó que la penya de Vox... Sí, està ja... vinculat a Vox, clar. No, però espera, que la penya de Vox durant no sé quina campanya electoral van anar a la porta d'aquest casal a fer, com a, per assenyalar-los, no? Mm. O sigui, sí, sí, sí. des de les institucions ja es va anar a fer campanya allí davant i clar, doncs, uns s'assenyalen i els altres colpegen, no? Sí, a més el, un dels que ha colpejat és el que també... O sigui, el... no és que esporàdicament uns nazis descerebrats hagin anat allí... No, no, o sigui... Estaven dirigits. Anaven dirigits. Eh, estaven dirigits. I Joder. estava, i, i estava, o sigui, l'escena estava més que planificada. Entre quan entra la pasma, quan surt la pasma i quan torna a entrar, estava més que és Increïble, això, És eh? increïble que en un puto país com el que estem passin aquestes coses. Maleït sien. Vale, ens bull de sang, com, com no. Doncs ara sí, ara seguir, Ara, ara perseguim vaig a revolucions i, <laughs> i concentrar-me una mica perquè arriba una seccionassa. Noé, Noé, com, com es deia aquella secció? Explica-m'ho. Obrim la secció Punky Dona. Així es penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de Don Spunk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Nerea Rute Moreno, nascuda a Madrid el 2 de febrer de 2024. De professió, la Nerea és estudiant d'infermeria. Les seves aficions són cantar, fer tants concerts com pugui i gaudir de la gent que estima la Nerea té la mania de fer el llit sempre sense cap tipus d'arruga. La seva ideologia és l'autenticitat i el dret a expressar-se mitjançant la música. Quan li preguntem per la seva militància social i activisme, explica que utilitza el rock com a forma per recolzar la seva llengua, l'euskera, i així també expressar-se mitjançant les seves lletres i la seva música. Del seu caràcter, la Nerea diu que és tranquil·la però que quan s'enfada ho fa de veritat. Les seves influències musicals són el pop i el rock. Només ha participat en la seva actual banda, Siraun, però des de petita ha estat sobre els escenaris, ja que la seva acadèmia de música li ha donat l'oportunitat de participar amb ells en els seus combos. Sobre els records del primer concert ens diu que sentia, que sentia nerviosisme i inquietud. D'anècdotes personals ens explica que sempre ha tingut una por atroç a les portes de les estacions de tren i de metro, perquè quan tenia 6 anys es va quedar atrapada en una d'elles quan la porta es va tancar just quan estava passant. Joder, quin susto, amb 6 anyets. Quan li preguntem per anècdotes relacionades amb la música, diu que en un concert els volien pagar amb una samarreta i algo de droga. Vaya tela. Preguntada sobre els plans de futur, afirma que voldria treballar com a infermera i al mateix temps compaginar-ho amb la música, ja que la música li dona vida. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Siraun, banda de rock fosc de Guernica, amb la Nerea, la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana a la veu, Ivonne i Asier a les guitarres, Miquel al baix i Pello a la bateria extret del seu primer disc Argitic del 2023, Argitic, que vol dir de la llum, us deixem amb el seu temacle anomenat Isaac, Bainoès que vol dir només paraules, i que sona així de bé. Eskerrik asko, eh, Nerea? Eskerrik asko Siraun per, per una nova secció punky dona aquí la al 120, Pim Pam Pum. 120ena, em sembla, no? Ja? 120ena o... o, o no, 119, 119 crec 119. que és. Ah, 119, sí. perdó, sí. 119ena i, i la veritat és que segueixen arribant noves seccions i, i molt agraïdes sempre a totes les bandes i també a totes les dones, evidentment, que, que fan possible que, que setmana rere setmana doncs les anem presentant, les anem coneixent una mica més i us les puguem oferir pues, aquestes manies o aquestes militàncies socials o aquestes coses que que ens agrada explicar de, de cada una de les, de les protagonistes de la secció. Que bonica que és aquesta secció, Isma. La veritat és que molta gent ens ho diu. És una de les seccions més, més, més aclamades, podríem dir, per, per la gent que escolta el programa, que més agraeix, perquè és veritat que, que no només poses la música, que això ja ho fem de, de, de, per se, sí, ja, sí, ja no? el pim-pam-pum ja va de sèrie, eh, això. És eh, senya d'identitat, efectivament, i, i, però que a més pots conèixer una miqueta més pues, una persona que potser ja, ja coneixies la banda però, i saps que canta aquella, aquella xavala, però pues, no sabies segons quines coses hores d'ella i, i també és interessant aquesta divulgació. Seguirem fent-ho, clar que sí. Tant, ens encanta, ens encanta la, la punquidona. I si seguim encara més endavant, continueu a Ràdio Trama, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara és el torn de la mestra Sadi, que va amb la quarta ronda. Avui també trobo a faltar un, Mm, un, una, una cartolina en forma, o sigui, la cara de la Sadi allà a la cadira, no? Una careta posada a la cadira per poder-li dir, Sadi, què? I, I mirem a la cadira, no? Però ho fem igualment. Sadi, què? Què? què? Venga, Vinga, seguim. Ja hem passat l'Equador. Estudio, com vamos por ahí? Va, jo amb Mafalda, un quart tema. Eh, Mafalda ja els coneixeu també, diria. Banda Made in València, Eh, ens porten musiqueta amb un estil molt particular, que també barregen eh, l'escal, reggae, funk, funk, <laughs> eh, hardcore també, i també doncs, lletres molt ben trobades i, i reals, eh, i ens deleiten amb, amb una cançó plena de molts missatges, aquesta és molt xula. Aquesta eh, té una clara una clara nominació al Fotli Seitan. Fotli! Eh, us he sentit, vale? Des de casa. <laughs> eh, la cançó es diu Construcció, però té la, la C, la S i la O en majúscula, ¿vale? CCO. Eh, amb aquí ja os adelanto un poquito de què va la història. Pues això, eh, segueixen eh, parla, parlen de temes de, pues això, feminisme, ocupació, poder popular y sobre todo mm, la defensa de la Eh, Así que mm, vamos a darle caña al temita. Em, Mafalda de construcción, entre paréntesis CSO, y, y dale gas. era una casa olvidada que alguien abandonó pero ahora hay vida, el futuro, espacio nuevo que es el Perú. Primero entiende esto, ellas no te están obligando, te están mostrando un mundo nuevo. Te muestran sobre el especismo y la fe de cultivar tú mismo. Hablan sobre el veganismo y la barbarie de la superproducción. El sufrimiento animal que se comete en las granjas de ganado. Oh, ah. De ah. del ser, desaprendizaje. De tu control me quito el lastre para empezar que acepto que soy un desastre. We need up, we need up, we need up. esto nos brinda oportunidades para las gentes y lugares. Un desahucio, una casa ocupada. Oh. mal y ellas me enseñaron a luchar y a dudar de todo lo que me rodea. A en asamblea horizontal, feminismo y sexualidad, alternativas al consumo y al ocio basado en las drogas, mentiras y odio. Yo he visto renacer la cultura en una deseo. emulant els fonaments de Can és com ha deixat la Sadi amb aquest temaza ràngano de les Mafalda. S'ha quedat a gust. Bo! La Sadi, mare meva. Mare meva. Estem encara mig despentinades, eh, aquí. No s'ha sentit, Sadi, perquè teníem els micros ap apagats, però tots dos han fet foli, foli. quan has dit lo del tant. <laughs> Certament. <laughs> Ei, brutals, brutals Mafalda, que, que la veritat és que darrerament cada vegada que passen, perquè passen molt per aquí pel pim-pam-pum, a falda... Sí. Eh, tenim Banda un... també fetitxe d'aquí, sí. pim-pam-pum. Tenim una mica el cor trencat perquè ho deixen. I... Sí, van anunciar que ho deixaven. Mm. De fet, ja han anunciat fins i tot gira de, de comiat. El último grito, diria que es diu la, la gira, sí. potser. I... Hi ha unes quantes dates, no sé si n'hi haurà extra a part d'aquelles, però, joder, jo no els he vist mai en directe. És un, és un compte pendent d'aquests... D'aquests grans que tenim, grossos, sí. sí, sí. sí. sí. Bueno, ahir, ahir estarem per veure... Venen si... a Barna, no sé, potser m'hauria de plantejar demanar festa eh, o, o sigui, organitzar-me per, per, per poder dinar. dinar. Clar que sí. Molt bé, molt bé, estarem, estarem atentes, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de la Sadi amb, amb Falda, Seguim a l'edició 483. Ara continua la música combativa de la mà de The Darts, banda de dones que fan garatge punk rock, venen de Phoenix, Arizona, i aquestes donasses faran que us tremolin el cap i els peus. Ah, i després posen la música. Són Nicole... <laughs> Sí, sí, però és que això està extret del seu bancamp. Eh, elles, elles diuen això. Es presenten així, eh? Sí, sí, sí, és la seva presentació. Són la Nicola a la veu, la Melissa a la guitarra, Cristina al baix i Eti a la, a la bateria. Des del seu tercer treball del 2018, titulat com elles, The Darts, homònimament parlant, us portem un temazo que us deixo ara perquè gaudiu, un tema que s'anomena Revolution and it's All Right. Mala meua! Caram, caram, des de Yanquilàndia, eh? Mala meva com, com hi anaven les xavales, eh? De darts, de, des de Phoenix, Arizona, a Yanquilàndia, i aquest Revolution, déu-n'hi-do, déu nhi déu quina empenta, quina, quina fúria, quina... em va molar molt la, la, la proposta a nivell audiovisual que tenen, molt ben, molt ben cuidada. Hi ha videoclip d'això? Sí, sí, sí, diria que sí, diria que sí. Eh, si no, si no d'aquesta tenen molts videoclips, ja et dic que tenen les xarxes, els hi bullen i bueno, és, és, és un peligrazo. No és un Van, van amb molta força les, les de Darts. No fa, o sigui, tenen, tenen bastants treballs, o sigui que no, no són noves. Aquí sí, el sí, és dir que és el tercer, no? El, eh, és el tercer, però, però, tenen, però no sé si sí, o 7, una, tenen, tenen, tenen diversos. I, bueno, i des, només porten des del 2018, que ja són uns anys, perquè tampoc és, és mogollon. Collons, van, fe, van per feina, llavors? Sí, sí, sí, li van fotent, li van fotent. Seguirem, seguirem l'evolució d'aquestes de darts a les xarxes de Dart Us dels de, de Estats Units, de United States, i, i seguiu-les perquè ja veureu que, que us molarà molt la, la proposta. Més música combativa, eh, anem a la, al final d'aquesta quarta ronda, de la mà del mestre Tecles, el més calent és Aliguera, i ara el tirarà el, el Ricky. Què portes, guapo? Doncs porto una banda de, de xavales també de, de per aquí, de, del Ja. Yeah. O sigui, juguem, juguem a casa. Juguem a casa, clar que sí. Són les Sectum. Yeah. De fet, tocaran en directe al Rock and Trini, crec que aquest fin de, o el següent, no sé, d'aquí poc al Rock and Trini, a la catedral del punk de Barcelona. Que també van passar per la secció Punk i Dona. I tant, i tant. Doncs l'Essectum, extret del seu primer i únic disc, em sembla, fins ara, que corre a l'aire, d'aquest passat 2023, us porta una cançó que es diu Gritando en silencio, que fa referència a, a tot el patiment que senten les dones en moltes diverses o, o, ocasions, no? Per exemple, per ficar un exemple, si t'està acosant d'alguna manera el teu jefe, no? i tu no pots deixar aquella feina perquè tens família, per lo que sigui, no, no la pots deixar, no la pots deixar has de tragar sí, sí. segons quines coses no? i és gritando en silenci No, o sigui, no pots, to, no tots, pots aquests, però... tots aquests patiments que es viuen i que no... Bueno, no cal que ho expliqui jo, que ho expliquen millor elles, així que escoltau les atentament, perquè Sectum, Gritando en Silencio, és un temarrón. Som-hi! Som-hi! un puesto a cambio de tu cuerpo. ¡Ay, ay, ay! Gritando en silencio, aguantando el precio Dolores, soy el jefe de personal. Si quieres aumentar tu sueldo, pasa debajo de mi mesa. Dime, ¿quién eres tú? Intentan ¡no! Tum, Espectacular. Gritando ah, en silencio. Gritando en silencio des del seu... que corre a l'aire de, de, de no fa massa, la veritat. Molt bé, molt bé. La veritat és que també pedazo de projecte. Estem anant d'una a l'altra. Projectàs, projectaràs a nivell musical, ara, ara de la mà de Sectum, banda també fetitxe d'aquí del Pim Pam Pum, aquí tenim una estima molt alta. A veure si puc anar al Rock and Trini a veure-les. Sí. Amb qui tocaven? Després us dic amb qui toquen. Després ho mirem, clar que sí. Doncs si seguim encara més endavant, el mestre Tecla s'ha acabat la, la quarta ronda i arriben els rounds de campionat, que se li diu, que són les últimes rondes, arriben la cinquena i la sisena, i la, la primera de la cinquena ronda ve de la mà de la mestra Sadi. Què portes, guapa? Què portes? Molt bé, doncs cinquena ronda ja. Jo us vinc amb Xocolate Remix. Eh, diria que tampoc ha sonat per aquí. Mm, Chocolate Remix és un grup de rap reggaeton queer feminista, ¿vale? des de la província del Tucumán, a l'Argentina. I mira, us llegeixo. Romina, que és la, la cantant, Romina s'apropia d'un dels gèneres més sexistes de la música per convertir-lo en una meravella per les orelles, fusionant el reggaeton amb cúmbia, funk, carioca, dembow, reggae o electrònica amb una lírica plena de sàtira i humor així es defineix. Jo, aquesta dona m'encanta, la porto ja seguint fa bastant temps i ara doncs ha tret eh, aquest, aquesta, aquesta cançó, aquest tema, que es diu Otario, que he buscat i traduït eh, seria pues, tonto, necio o fàcil d'embaucar. Eh, aquest tema l'ha tret ara fa pues, re, mm, mesos i ha sigut filmat, o sigui, va sortir el, 23, el 2023, eh? i el videoclip va ser firmat el, entre el 20 i el 27 de desembre en les primeres manifestacions populars massives en, el, en contra del govern feixista del Milei. Eh, si us el mireu, doncs, bueno, la veureu aquí dándolo todo frente a los antidisturbios, eh, a les manis, bueno, mm, molt guai. I a més té doncs, una lletra molt, molt cruda, molt realista, molt canyera, m'agrada, m'agrada molt. Y això, pues amb ritmito mm, latino, mm, con electrónica mm, y todas estas cosas que nos encantan, <laughs> pues, pues una maravilla, tot Plagat. Eh, ya está, ja sí, dale caña Ricky y ya ja queda re. ¡Fotli! que no quieres ver quieta. Estás cabrón porque aquí todavía hay fiesta y eso te molesta. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la peta. Estás cabrón porque nunca aprendiste lo que es diversión. Estás cabrón porque tu vida entera es un papelón. Estás cabrón porque no sabes ni para qué viviste. Estás cabrón porque tu vida entera puede ser un chiste, pero ni eso porque no tienes ni un gramo de gracia. Menos onda que el cabello de las que vinieron lacia. Menos onda que las drogas que venden en la farmacia. Que entregarte solo con tu voto en plena democracia. Se hacen los picantes y tienen menos calle que pantufa y me toca una teta porque dicen pues que para ser relevante pagan Twitter y no tiene ni un amigo, solo un líder delirante que se cree el elegido. Viven en TikTok, te juro no miento. Hablan como si supieran repitiendo un cuento. Lloran y se ponen violentos. Piden libertad a los presos del resentimiento. Son capullinos de Aleli, son tremendo low Se creen que tienen pedigree. De esto yo ya me aburrí, voy a echarle un ahora llaman putes, sí. Se dicen gente de bien y bien que les gustaba ver cómo torturaban, robaban y la abuela luchaba. Yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava no sabían que se pica si la torta con el micro te la clava. Este mensaje para todos los otarios. Conservan el y flash revolucionario Dejen de pensar como empresarios si son proletarios que se creen que son libres, por llamarse liber. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, que se creen que son libres, por llamarse libre Otario, otario, otario, otario, otario otario, otario, otario, otario, otario, que se creen que son libres por llamarse libres. Sueña con ser como los gringos, después dicen que nosotros somos los chupapingos. Le gusta trabajar para el patrón de lunes a yo quiero estar con mi chori tomando cerveza en el chiringo, el último orejón del tarro en la fiesta capitalista. Sueña con agarrar un BMW por la autopista. Despertate, papi, que es hora de ser realista. Y es que no hay fiesta posible bajo un gobierno fascista. El libre mercado no va a hacerte millonario. Solo serán libres para bajar tu salario y para que trabajes todos los días del calendario. Pero sin quejarte porque viene el comisario. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, que se creen llamarse libre Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, Otario, que se creen que son libres por llamarse libre Otario, Otario. la Chocolate Remix, aquest Ontario, brutal, brutalíssima, aquí amb el bon reggaeton feminista, bon reggaeton combatiu, el pim-pam-pum també, de la mà de la Sadi, espectacular també la presentació. Molt guai, molt guai, la veritat és que un, una joia tant, tant la cançó com, com tot el que està passant amb la Sadi i el pim-pam-pum que, que ens agrada molt. Que, eh, que... Tenim fitxa, fitxazazo. Sí, sí, sí. Sí, sí, la veritat és que està, està, està anant molt Pot guai. Pot venir poc per la feina, Bueno, però... però mira, ara estem, trobant la, estem provant l'alternativa aquesta dels àudios i jo crec que està sonant prou bé. I tant, i tant, fantàstic, fantàstic. Vale, doncs més, més eh, rounds de campionat, arriba la meva cinquena bala i ho faig precisament amb, mm-hmm. amb això. Amb un homònim, no? <laughs> De... Homònim de, de, <laughs> de la ronda. D'aconteciment que, que, que serà ara mateix. No? Aconteixement i grup, perquè són... Esdeveniment, perdó. Esdeveniment i grup, que són bala. Anem amb la darrera, amb la penúltima bala, pues, pues arriba bala. Duo de Santiago de Compostela a Galissa, fan rock alternatiu, o com elles diuen, fan molt soroll que recorda a moltes coses, però no es cap en concret. Elles són Àngela a la guitarra i a les veus, i Violeta a la bateria i a les veus. A més, venen molt ben acompanyades, ja que col·laboren amb tres artistes molt especials. Danny Miller, de la banda nord-americana Surfboard, la llegendària artista Anna Curra, autèntica icona de la foscor oh. post-punk dels 80, i la baixista Lauris Punky, del duet de Pontevedra Grima. Equivocar-me, que és el que és com es titula el tema, és el segon avançament del proper disc de Bala que portarà com a títol Vesta i que veurà la llum a partir del 26 d'abril per a totes vosaltres, bala, I el seu equivocar-me, fum-li! vale, vale, vale, vale. Eren Bala. <laughs> Bala des de Calissa, acompanyades per Dani Miller, Anna Curra i Lauri Punkis, amb aquest equivocar-me des del Vesta, que sortirà ben aviat. Equivocar-me, que és un homònim de lo que fem nosaltres aquí. Ens equivoquem. I cada què? dos per tres. I què? <laughs> Deixeu-me amb les meves errades, no?, que deia aquell. Vale, doncs pues seguim amb més música combativa, segueix cinquena ronda, però, però ja s'acaba, perquè és el mestre Tecles qui, qui la rebentarà per acabar aquesta cinquena ronda. Moltes, moltes cançons guapes han sonat en aquesta edició 483, dedicada al 8M, i, i encara algunes poques que han d'arribar. La veritat és que ens dona la sensació que, que ens ho estem passant d'allò més bé amb tota aquesta música combativa. Mireu, jo ara me queden dos cançons només i, i he tingut cert, mm, unes dificultats bastant grans per, a l'hora de decidir quina va primer i quina va segon, perquè són dos autèntics pepinots. Quin és quin, no? <laughs> Mireu, la primera venen de París, es diuen Espirulina o Espirulin. Spiruline. No sé. Acabat amb A, amb B? Amb E. Espirul... Espiruline. Aquesta penya ens I sense... segueixen molt a les xarxes socials. Sense E davant, eh? És una, e, a més, espirulina. Mira, em fa il·lusió que els portis perquè la veritat és que eh, els hi volem enviar una, una forta salutació a Espirulina perquè és veritat que estan com molt a tope amb la xarxa social, ens recolzen molt i nosaltres també que amb ells i, i molt guai, la veritat és que s'està s'està portant... Ah, doncs tirem, tirem un punt qui dona cap allí, a veure... Des... S'està gestant, s'està gestant. A veure, a veure, a veure, a veure si hi ha sort. Doncs jo també vull fer homònims, siguin d'esdeveniments o de lo que sigui, però jo, jo també, vull... <laughs> també vull fer un homònim. Porto els Espirulín, com deia, i extret del seu disc del 2023, Baby Killer, porto també una cançó que es diu així, Baby Killer. Som-hi! Som-hi! ja. Més, Can, Ja canyo aquí, rebentant... Amb foscadeta, ben, sí. ben, ben caminada, però, i amb veus ben... ben... espirulin, espirulina, s'escriu. Grandíssims. Baby Killer. Yeah! Fantàstica. Des de París. Fantàstica, des de París, amb tota aquesta tralla que li foten, la gent d'Espirulín, i que, i que tant ens agrada aquí el pim-pam-pum. No, no havien sonat però sí que els Crec estàvem que no. seguint fortament i, i, i moltes, moltes ganes de que, de que sonessin i molt contentes de, de que sigui la primera vegada que passen per aquí. Sí, bona manteca. manteca. El Pau i el Manolo també n'estarien orgullosos d'aquesta, segur. A Sabatilla, clar que sí. <laughs> molt bé, doncs si seguim amb més música combativa, arriba ara sí la darrera de les darreres, la darrera ronda que la que l'enceta la, la nostra estimada Sadi. Amb què, Sadi? Amb què t'acomiades? Vale, última ronda, últim tema ja Eh, jo abans de res sí que volia mm, parlar de... Bueno, fer una crida per demà, perquè sortim, cridem i, i fem pinya demà mm, tot el que puguem. Més que res, mm, sento que vivim en un moment ara en què es creu que ja existeix una igualtat, però no és així, o sigui, malauradament cada dia mm, es demostra que no és així, cada dia es veu molt clar. Cada dia segueixen matant a, a dones, cada dia mm, s'abusa, cada dia hi ha actituds mm, sexistes de merda. A més, ara és, és, una, és una època en què tot això està com més camuflat en altres coses, però crec que encara està i està agafant molta força també si llegim una mica i, i estem pel tema eh, es veu que entre la penya jove està creixent molt, molt, molt, molt el masclisme. I, bueno, doncs, important sempre és que un moment, malauradament, és una que encara hem de lluitar. Ojalà hi arribi el dia en què això ja <laughs> s'acabi, però bueno, seguirem lluitant i seguirem sortint al carrer el que puguem i és una lluita també de cada dia, no és només demà, és una lluita de cada dia de, construcción, no? Como deia la Mafalda, de, la para de construcción para mejores y eso això, i conciencia mm, dama, pues pues, amiga de una mica dels vostres pobles, dels vostres barris, que es fa y a tope. Eh, bueno, y yo ahora ya sí, amb la última canción us tanco amb Delila Bon, vale? que es una cantautora de Gran Bretanya, si no m'equivoco, i aquesta noia doncs és la productora, letrista, eh, la teclas, la que es fa el merchandising, la que, bueno, se lo, se lo hace todo, ella solita. I, bueno, vull creure que amb ajuda d'algú, perquè si no, mm, que me lo expliquen. Però vaja, que, que sí, que és una tia independent, que, bueno, pues, doncs, confia molt en el seu treball i, i, bueno, i ens porta un estil molt fusionat també, que ens fusiona hip-hop, ens fusiona nu metal i ens fusiona punk rock, o sigui que tope de canya. Aquesta és una dedicada també al Manolo, eh, així per acabar ja gritando i desmelenándonos. Eh, I això, pues, una bomba destructiva que arrambla per on passa. I la cançó es diu eh, Dead Men Don't Rape, que la traducció seria Los hombres muertos no violan. Van és una lletra dura, cruda, però és un missatge molt combatiu i molt, molt reivindicatiu del que, del que volem les dones, que és que ens deixin en pau, que, que ningú controli els nostres cossos, que, que no se'ns violi, que no, se no es violi els, els infants, que no es violi les dones, que no es violin els drets humans i que, que això, que ens deixin en pau ser el que vulguem ser d'una puta vegada i, i això, eh, és un volia acabar amb aquest tema perquè és super cañero i és un, com un ox oxígeno al el cerebro para ir mañana cargadides de piles allà on vulguem anar. Eh, molts petonets a l'estudi, gràcies Ismael per conduir també aquest programa, gràcies Riqui per les tecles, petonets a tots i a totes i ens veiem eh, la setmana que ve ja sí, que ens veiem i, i a tope. Molts petonets i, my body, yeah. Era Delila Bond amb el seu Dead Man Don't Rape. Espectacular, últim tema de la Sadi, espectacular, l'espeech, tot el que ens ha dit. La presentació de la cançó i, el, sí. i, lo, i, i les referències a, no? I el, que ens ha incitat a sortir de mal carrer. La crida, la per, crida per, la, sí. per, la, per la diada de lluita del 8 tema de demà, diada de les Dones Treballadores, que des d'aquí de, avui hem, hem dedicat a aquest programa i que com sempre ho hem fet amb tota la il·lusió i amb tot el, el, el bon tarannà que, que ja sabeu que aquí al Pim Pam Pum tenim, que, que ens agrada doncs, difondre eh, continguts de política, de, de, amb temàtiques polítiques i socials i avui com no podia ser d'una altra manera, dia 7 de març, avui anava cap al, cap al 8M. I, I més enllà de tot el del 8M i tal, eh, el temon que s'acaba de tirar la Sadi, vull dir, no és ni, ni mig normal, eh? No, no, no, no, no. High level, high sí. level, mare meva. Sí, sí, M'ha encantat. Candidat a cançó de la nit, una rere l'altra, les que ha tirat la, la Sadi, espectacular també el, el nivell que sempre ens aporta a nivell musical. I, I acabarem aquesta edició 483 amb un parell de temes i amb el resum del programa. Sí o no, Mestre Tecles? Sí, eh, a veure un moment. Vale, sí, la primera tu, no? Que em queda... Fem ah, primer el resum? Ah, fem primer el resum, vale. Va, fem primer el resum. Espera, és que és el que estava buscant que, que estic ahí... Anem amb, amb, amb el resum d'aquesta edició 483, com us dèiem, programa dedicat molt especialment a la lluita feminista i més concretament a la jornada de lluita del 8M, Dia de les Dones Treballadores. Us hem acostat el manifest de les entitats feministes i anticapitalistes dels països catalans, extret de l'article El feminisme no ha vingut a repartir en grunes, volem pa i roses per a totes, extret de la revista Catarsi, del 4 de març d'aquest 2024. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la lluita feminista, perquè sense les dones no hi ha revolució, de la misèria a la ràbia i de la ràbia a la lluita. Ho podeu seguir a les xarxes amb els hashtags 8M i el hashtag Feminis Anticapis PPCC de Països Catalans. I, a més, us hem informat del Festival Benèfic i Solidari Dona i Punk, no Punk i Dona, Dona i Punk... <laughs> que s'assembla on els beneficis aniran destinats a l'associació Elia contra la violència de gènere el 9 de març a la sala Las Vegas de San Feliu de Guíxols. Actuarán Aquelarre, Abiertas hasta el amanecer, Cao Macabra, Las Santas i Cinta Islante. També hem tingut... Bolazo. Sí, sí, bolazarranga, no? Se viene. També hem tingut un record ben especial pel centre social La Cosa Nostra de Castelló, que fa pocs dies va patir un atac per part de l'escòria feixista. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport contra el feixisme, ni un pas enrere, no passaran. No passaran. I a la secció Felicitant... Fotem-li! fotem Totis! Totis! <laughs> Hem tastat a Verge, o Verge, no sé com es pronuncia, i la seva deliciosa cançó, que no ho diré en alemany, <laughs> ho diré en català, que és 10.000 llàgrimes. I a la secció Punky Dona Punky! Punky! hem tingut el plaer de presentar-vos a la Nerea, veu i ànima de la banda euskalduna Siraun i amb dues cançonasses que se vienen, acaba aquesta edició. La primera crec que la, la tiro jo, jo m'acomiado amb Plica, banda boliviana. Abans, fa molt de temps, de, abans has dit que, que portaves cançons de diversos jocs i jo, jo també m'he sí. anat a diversos jocs i, i, i quan no has dit m'he recordat que m'anava cap a Bolívia. Bé, Sí, Plica és una banda boliviana d'indie rock amb tocs pop i, i punk i rockabilly formada l'any 2014. Elles són Juca a la veu, Gon a la batera, Daniel a la guitarra i Ale al baix. Us deixem un tema que va veure a la llum el, el 2021, una versionassa de les Vulpes i el seu etern Me gusta ser una zorra. Bé... Esperem que gaudiu, clar que sí. I, i la última de les últimes... Jo per acomiadar-me de Bolívia, no? Eres eh, tu, em sembla que m'has dit. Correcte. Correcte. Doncs jo de Bolívia me'n vaig cap a Buenos Aires, Argentina, i us presento, que crec que no en sona d'aquí el pim-pam-pum, us presento les Gàrgara i extret de la seva... Tremenda bandaza. Sí, eh? Les tens controlades sí. també. Sí, sí, sí. Tremenda bandaza despentinada que se viene al pim-pam-pum. Impressionants. Doncs des de la seva demo d'aquest passat 2023 jo m'acomiado amb el seu tema Nada. Molt bé, doncs amb, amb, amb, perdó, amb Plica i Gàrgara acaba aquesta edició 483, edició molt especial dedicada a la lluita feminista, a la lluita de, de la jornada del 8 de març. Mm, ens ho hem passat molt bé amb totes vosaltres que ens escolteu, ens ho passem molt bé aquí als estudis de Radio Trama, és, és un plaer posar-nos cada vegada que ho fem i és un plaer que ens escolteu cada vegada que ho feu. M'ha agradat molt la, la participació de la Sadi, tot i que hauria volgut venir en persona, però ja. per, per feina no ha pogut. Ha sigut molt I s'ha currat aquests àudios Brutals. fantàstics. Es pot agafar es pot agafar com a exemple per futures ocasions I que tant. tingui ganes de participar i per lo que sigui no pugui, doncs... Sempre que vulgui. És una, és una altra manera de participar. I tant. I res més, ja, ja està, no? Poca queden dos temazos, queden dos temazos, però per la nostra part, Isma, ja, ja està pues sí, és això que dèiem, com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers, salut, salut i revolta! i revolta! Uh! <laughs> Politrama.cat A la xarxa i als carrers